بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi, na yeye ni mwenye nguvu, mwenye hikma. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون Enyi mlioamini, kwa nini mnasema msiyoyatenda? كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون yanachukiza vikubwa mno kwa Mwenyezi Mungu kuwa mnasema msiyoyatenda. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus kwa hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaopigana katika njia yake kwa safu kama jengo lililokamatana.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 Na nani aliyezidi kwa udhalimu kuliko huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu? Na yeye anaitwa ingie katika dini ya Kiislamu, dini ya haki na kheri. Na Mwenyezi Mungu haongoi watu walioshikilia dhulma. Wana wa Israeli wanamzulia Mwenyezi Mungu uongo ili ati wapate kuizima nuru ya dini yake kwa vinywa vyao.